wa mwanadamu maadui wa mwanadamu tutakaokungushana leo ni maadui ambao wanamtoa mwanadamu katika njia iliyonyooka maadui ambao wanamtoa mwanadamu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na maadui hawa Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya kitabu cha quran katika aya mbalimbali amekuwa akitukumbusha na akizalisha juu ya maadui hawa inshallah bismillah leo tutakumbushana juu ya maadui ambao wao wanne maadui hawa ndiyo maadui wa mwanadamu ambao maadui hawa huweza kumtoa mwanadamu katika njia iliyonyooka au katika utiifu wa Mola wake maadui hawa ndiyo ambao pekee humfanya mwanadamu asimtii Allah subhanahu wa ta'ala humfanya mwanadamu awe mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na hatimaye humfikisha katika moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa kwa wale ambao watakuwa wanamuaru katika maamrisho ambayo amewaamrisha bila kupoteza muda adui wa kwanza ni ibilisi au ashaitwa. japo kuna ikhtilafu shaitani ni neno ambalo linajumuisha kila kitu kinachomtoa katika njia ya haki au katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala kitu hicho kinaitwa shetani lakini adui wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an ni ibilisi adui huyu ni adui yetu mkubwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya bani adam enyi watoto wa adam enyi wanadamu la la yasimannakum shaytan asikusumbueni asikupotezeni shetani asikufikisheni shetani kama akhraja abawaykum min aljanna kama alivyowatoa baba yenu Adam pamoja na mke wake katika bustani ya Allah subhanahu wa ta'ala adui huyu ni adui wa wanadamu wote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an kwamba asikudanganyeni shetani kama alivyomdanganya baba yenu Adam pamoja na mkewe Hawa kutoka katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Bila vile Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'an faqulna ya Adam bali tukamwambia eh Adam inna hadha aduwwun laka hakika huyu bilisi ni adui kwako wewe walizaujika na mke wako fala yukhrijannakuma basi huyu ibilisi akiwatoreni minal katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala au katika bustani ambayo alikuwa akiishi Adam na mkewe Hawa fatashqa mtapata tabu endapo kama shetani au ibilisi kwenu ni adui mkampa nafasi alikutueni katika bustani ya Allah subhanahu wa ta'ala fatashfa hakika mtapata tabu katika maisha ambayo mtakayokwenda baada ya kutoka katika pepo au bustani ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu huu dhidi ya ibilisi kwetu sisi ulianzia pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowaamrisha malaika kumsujudia Adam ibilisi akakataa basi Allah subhanahu wa ta'ala akamlani hapo hapo alipolaaniwa kwa kifuli chake basi akamwaidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa walionifanya nini unitie katika rehema zako hakika hawa ni maadui zangu na nitawapoteza katika maisha haya ambayo umewaandalia kwani Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha Ibilisi pamoja na malaika wamsujudie Adam Ibilisi alisema neno haya kwa kusema qala ana khairu minhum akasema haika mimi ni bora kuliko huyu Adam khalaqta min nar mimi umeniumba kutokana na moto wa khalaqta min tin na huyu mwanadamu umeumba kutokana na udongo uliokuwa mbichi vipi nimsudie mtu huyu baada ya kukataa amri hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kumtoa katika rehema zake na Ibilisi akasema maneno haya baada ya kutoka terema za Allah subhanahu wa ta'ala akasema faja'izzatika la'arwiyanahum ajma'in kwa utukufu wako basi mtawapoteza hawa wote kisha katika aya nyingine anasema qala rabbi akasema ee mola wangu bima anawaitani kwa yale ambayo ulionifanyia mimi ya kutoka katika rehema zako la uzayyinanna lahum fil ardh hakika awa nitapambia wao katika ardhi walaokuyanahum ajma'in na nitawaweza kuwapoteza wote ndana katika njia zao za haki na kupata wewe basi mimi nitafanya kazi kubwa ya kuwatoa katika njia au katika uivu wa wewe kisha waweze kutoka na kupata njia ambayo inafuata makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia la amla anna jahannama minka wa man tabi'aka wa minhum ajma'in Allah akamwambia endapo kama utafanya hivyo ahadi yako hiyo ya kukuacha kisha baadaye kuwapoteza hawa waja wangu Allah akasema la amla anna jahannam hika nitawajazeni nyote motoni minka wewe wa mimman tad'aka na wala atakawafuata wote katika waja wangu minhum ajma'in wale wote atakawafuata basi wote nitawajaza katika moto wa jahannam kwa hiyo haya yalikuwa ni mafunzo kati ya Ibilisi na Allah subhanahu wa ta'ala Ibilisi ambaye aliomba ahadi ya kuweza kutupokea sisi aliweka ahadi hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah kumwahidi pepo maji moto endapo kama wale watakufuata wewe watakufuata wote basi ndio katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo huyu ni adui wa kwanza adui ambaye yuko kwa lengo kubwa kabisa na kumtoa sisi wanadamu katika njia Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anatuambia na Qur'an aya nyingi inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu adu haita shetani kwenu nyinyi ni adui basi mfaneni kuwa ni adui manake tusimfanye rafiki tukimfanya rafiki manake atupeleka katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala moto ambao ni anabukari wale waliofanya makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo adui kwanza ni Ibilisi ambaye aliasi alipopewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kumlaani na kumtoa katika rehema zake kisha baada yake ataweka ahadi na kutuweza kutupoleza sisi na kufanya kila wafuasi wake katika kumtii ibilisi na kuacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ya ya kwanza ambaye kama waislamu na waumini lazima tumtambue na tujiepushe naye kwa sababu Allah ameshakuweka wazi kwamba huyo ibilisi ni adui kwenu nini basi na nini umfanye kuwa ni adui Allah aliwasili ni dunia bali na kuwa ibilisi ni adui wa kwanza lakini adui wa pili pia ni dunia ambayo tunayoishi katika haya maisha dunia inadanganya dunia inavutia dunia inamfanya mwanadamu asahau kuwa iko siku atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala dunia inamhadaa mwanadamu na kumwacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala dunia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama hadhihi min ad-dunya illa lahu wa la'in na hayakuwa haya maisha duniani isipokuwa ni fumbao ni upuuzi na mchezo haya maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliita ni na mchezo leo hii wengi wetu ndio wanashughulisha na kutufanya tusipate njia Allah subhanahu wa ta'ala na kutufanya tusitekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi wanaacha kuswali ni wangapi wanaacha kufanya ibada mbalimbali kwa ajili ya kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala wanaacha hayo yote kwa sababu ya dunia na Allah anasema Qur'an fala al-hayat ad dunya ayu adam yasudanganyeni maisha haya duniani. Yasikufanye maisha haya duniani ukaacha kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasikufanye maisha haya duniani ukaacha kutekeleza yale anayotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo kwa kitu kikubwa wengi wetu tunaacha hata kuona kipindi kwa ajili ya Ijumaa kwa sababu ya dunia ambayo imetufanya sisi tushughulike tuache kumkumbilia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala dunia na yetu mkubwa kuko Islam imerisi na dunia pia ni haki yetu kuna madamu kuipenda dunia kunamfanya aache kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kunamfanya awe mjeuri Allah anasema na Qur'an fa amma man dhara haika yule ambaye atafanya jeuri kisha waathara hayata dunia na ataathirika na maisha duniani Allah anajia nini fa innal jahima hiya al-ma'wa haika mtu huyu ambaye amefanya jeuri kisha akaathirika na maisha duniani fa innal jahima hiya al-ma'wa haika mtu huyu jahannam ndio matukio yake jahannam ndio matukio yake kwa kuipenda dunia kwa kuipenda dunia na kipenzi chake kuliko maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa Islam dunia ni adui yetu wa pili baada ya dunia tusikilie ibilisi peke yake ndio adui kwetu bali hata dunia maisha tunayoishi haya yanatupeleka mbio ndio na yeye pia ni katika dini yetu ambaye anakubalia kuwahi kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala mtume anasema kun fi dunya kaannaka kuwa katika maisha ya duniani kana kwamba wewe ni mgeni unapokwenda ugenini maana yake wewe unashughulika kitu kupeleka pale kitu yake vile vyote ya kale na viacha ndio basi na sisi tushughulike na kitu lengo la kutoka duniani ni kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ili pata pepo yake dunia inawekwa kwa ajili ya kutafuta pepo hapa hakuna atakayeishi milele kwa hiyo tushughulike na kitu ambacho kisha au anajua kipuuzi lakini kinatufanya tunakuwa maalum na Allah subhanahu wa ta'ala yatufanya tuache kumtii na kufuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala mshairi anasema ya man dunia mustaghal ewe ambaye kushughulisha na dunia wa gharrahu suru amal na kupelekea kugulika na upatango bila mirefu au malengo marefu marefu maadamu kama malengo yake kana kwamba ajua kama atakufa mshairi anasema almauti yakum fajiatan hika mauti yanakuja ghafla wal qabru amal na kaburi ndio sanduku la matendo yako kwa kushughulisha dunia kwa sawa dunia ni adui yetu dunia asifanye tukaacha kutekeleza yale anaombekisha Allah subhanahu wa ta'ala dunia asifanye tukaacha kutekeleza maridhio ya Allah subhanahu wa ta'ala badala yake tunakwenda ndio hatutekelezi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya maisha ambayo ni kifuzi maisha machache ya muda mfupi katika maisha haya ya duniani kwa dunia dunia na kubu kwa sisi lakini tusifanye tupende dunia ndio kupende maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala leo wengi tunachofanya tusitekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dunia peke yake kwa hiyo tukupe Islam huyo ni adui wa pili baada ya baada ya ibilisi basi adui wa pili ni dunia ndiye ni adui pekee anatufanya sisi tumtekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعنا بهذه الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا فاستغفر الله الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipokuwa Islam na yosia kwa mara pili pamoja na kuzuia na kuzeni katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tuko katika hutuba inaanza wanasema maadui wa wanadamu maadui hao ndio ambao wanamfanya wanadamu asitii maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kwanza Ibilisi ambaye alikula ahadi kwamba yeye anabeina sisi kutupoteza kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya haki adui wa maisha ya dunia pia ni adili yetu kwa sababu tunaona mambo mengi tunayokwenda mbio kwa sababu ya dunia yatashughulisha tunaacha kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ama ya tatu ni viumbe viumbe wenzetu au viumbe wenzako viumbe wenzako manake anaweza mwanadamu au jini huweza kutoa katika njia ya haki ukupoteza katika njia ya haki ukajisahau au ukaacha kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala pia ni maagizo zako viumbe binadamu marafiki zako wanaokuzunguka pia ni maadui zako unaweza kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukafata yale wanayotaka wao tuna na Qur'an ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini inna min azwajikum hakika miongoni mwa wake zenu wa auladikum na watoto wenu aduwwan lakum ni maadui zenu fahdharuhum kuendao na tahadhari maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anatambia waja wake enyi waumini inna min azwajikum hakika miongoni mwa wake zenu wa auladikum na watoto wenu aduwan lakum ni maadui zenu fahdharuhum wenao tahadhari au tupoeni tahadhari manake si wote wanaweza kuwa ni maadui kutusiku lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema miongoni mwa watu wenu watoto wenu ni maadui sababu gani hukutoa katika njia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hukufanya wewe ulazi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala watuwa wadui wa mke wako au mtoto wako wakupitilisha wewe kwenda mbio kwa kuwapenda sana na kupelekea mpaka unaacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala huo ndio wadume wao kutukufu kwa hiyo viumbe wenzetu pia ni wenzetu ni rafiki yako ima mke wako mtoto wako huenda kufanya wewe ukapotea au ukaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala huenda kufanya hivyo kwa sababu pia ni amana unapokuwa na mke na watoto ile ni amana na utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala usipotekeleza tena kutaka Allah huweza kuingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala tayari maadili zako kwa hiyo tukua Islam adui watatu ni viumbe waadamu wenzetu pia ni maadui huweza kufanya wewe ukaacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala tena wengine huyaisha watu katika upotofu wengine hufanya kazi ya kupoteza kuwaita watu katika upotevu kwa maana Allah akasema tujikinge ومن شر الناس ومن شر ومن شر ومن شر ومن شر قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nar manake kumbe wanaotia wasiwasi katika vifua vya watu wanaweza kawa ni majini na wanadamu manake mashetani wako wanadamu na wako majini hata wasanii wanaweza miseki shetani wanaweza hata katika udogo hao ni mashetani ni wafuasi wa shetani kwa sababu kufanya kazi anaotakiwa kufanya shetani unapoita watu katika fikra za kidemokrasia fikra za mseto hiyo yote ni mwisho wa kishetani manake wewe kama mwanadamu unafanya kazi hizo manake unamsaidia kazi hiyo shetani kuweza kupoteza wanadamu kwa hiyo adui mwingine ambaye tuwe mbali naye zaidi ni wanadamu wanadamu wenzako ni adui yako manake anaweza kukushawishi ukaacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi rafiki yako anakusababisha basi kuswali mwingine anapata mkumbo kabisa kwa kuwa rafiki yake aswali naye hawezi kutekeleza ibada za Allah huyo ni adui yako huyo anafanya kazi ya kiswali kukutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo pia tuko Islam mbali na ibilisi mbali na dunia vile vile adui watatu ni mwanadamu mwenzako ni adui yako anaweza kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na adui wa mwisho ambaye ndio adui mkubwa kuliko adui wote bilisi tunataka kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumsema a'udhu billahi minash shaitani rajim tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ibilisi dunia unaipa nyongo viumbe unakuwa mali yao lakini adui huyu mmoja hauwezi kumkimbia si mwingine bali ni nafsi yako nafsi yako ni adui mkubwa unaanza kujiuliza ibilisi nani alimshawishi akapenda usijie Adam jibu ni nafsi yake kibri na nafsi yake ndicho kilichomfanya yeye ibilisi asimsujudie Adam hakuna alimpongisi leo wengi tukiiba tukizini tunasema kitana kutupitia tunasahau adui mkubwa ni nafsi yako ambaye nafsi huyu ndiye atanafsa kilisi iliweza kumkonvinsi na kuweza kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo watukufu Islam nafsi ni adui mkubwa kuliko tunapofikiria au anasema inna nafsa la bisu haika nafsi asili yake inaamrisha mambo maovu nafsi yako asili yake inakuamrisha mambo maovu na Allah akasema na Qur'an wa amma man khafa maqama rabbih yule ambaye atakuwa na hofu ya kusimama mbele ya Mola wake wala hanafsa an hawa basi akaikataza nafsi yake na matamanio fa al jannata hiya al-ma'wa mtu huyu pepo ndio mafikio yake wala hanafsa anil hawa na haikata nafsi yake kunako madhamanio fa inna aljannata hiya almawa mtu huyu pepo ndio mafikio yake kwa hiyo nafsi ndiye adui mkubwa kuliko ibilisi kuliko dunia kuliko viungo wenzako nafsi ndiye adui mkubwa na huwezi kumkimbia nafsi yako bila adui yako Allah atakwambia na Qur'an ya walladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad bal al-insanu ala nafsihi basira ayat hizi Allah subhanahu wa ta'ala anatudhalilisha jua nafsi zetu akasema na Qur'ani wa nafsi wa ma sawaha na nafsi kamilishwa baada ya kuumbwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha baada ya kufahamisha nafsi yale ya kheri na ya shari au akaisababisha nafsi yale ya kheri na ya shari bali aflaha man zakaha basi amefaulu yule ambaye ameikuza nafsi yake katika mambo ya kheri waqad khaba man dasaha na amepata hasara yule ambaye nafsi yake ameelea katika mambo ya shari wanasema nafsi ni kama mtoto mdogo utakapoelea ndivyo atakapokuwa mtoto mdogo akiacha kunyonya ana mwezi mmoja huenda kuzoea na akakuwa vizuri lakini anaanza kanyonya mpaka anafikia bale bado anaendelea kunyonya ndivyo nafsi yako ilivyo kama utashindwa kuizuia matamanio ya nafsi yako basi huyo ndio adui yako mkubwa na hata Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumalizia baada ya kuwaingiza watu katika moto wa jahannam anasema ndani ya Qur'an waqala shaytan lamma qudiya al-amr shaytan atasema ibilisi ambaye tunamlaumu atupoteza atawakutubia watu katika moto wa jahannam baada ya kuingizwa motoni atasema kuambia watu watu ambao wanapoteza atawaambia ndani ya moto jahannam maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an kutuambia sisi waja wake Ibilisi tunayemfanya au ni kwamba tunamlaumu hapana ni nafsi zetu Allah anasema ala shaytan lamma qudiya al-amr na shetani akasema baada ya kuhukumiwa mambo tayari wa motoni na motoni peponi peponi wala motoni wao na ibilisi ibilisi atatoka kutuba yake Allah anasema ndani ya Qur'an atawaambia ibilisi wale watu wote wa mtoto atawaambia inna Allah wa'adakum wa'ada al hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikuahidi ahadi ya kweli kwa mkinifanya nini huko ndiko mtakapokuja wa wa'adtukum fa fakhalaftukum na ni kwa nini na ahadi yenu ahadi yangu kwa nini nimeiharifu anasema ni mahali dilisi kuambia watu au alikuahidi mambo ya haki lakini mimi dilisi nimekuahidi ahadi ambayo nimeiharifu tena akasema wama kana li alaykum min sultan na mimi sikuwa na mamlaka dhidi yenu hakuna hata mtu mmoja niliyempata amenona mimi bwana jilisi nimekuja twende kazini twende kwa ibe hakuna hata mmoja wama kana li alaykum min sultan atasema maneno hayo ibilisi sikuwa mimi na mamlaka nikupotezeni nyinyi illa an da'awtukum fastajabtum li isipokuwa nilikuiteni nilikwambieni mambo ya ufuuzi ili mkaisikia atasema fala talumuni msinilaumu mimi walumu anfusakum laumuni nafsi zenu maneno haya anasema ibilisi ndani ya moto wa jahannam ma ana bisurikhakum wa ma antum bisurikhi mimi si mwenye kuokoa nyinyi wala nyinyi hamwezi kuniokoa mimi katika adhabu hii haya maneno yapo ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia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 على أعداء الدين اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك فهم نبينا ورحم المرسلين وامرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واقم الصلاه الى صلاه واحيانا